Egunon entzule guzieri. Astelenean, ene gutun ontzian, Baskenfo gure elkargo erraldoiaren magazina errezibitu dut. Arrotasunez bere irumila kilometro karatu lurekin, eta eunta berrogeita emezortzi irrita erriekin, Euskal Elkargoa Frantziako lehena bezala aurkezten da toki guzietan. Kasik lau urte pasadira. Hoai, bere bigarren gertaldian txartzen da konkretuki, mediatiko kileenik, ahantzi handia, urbiltasuna kontzeptua, saltsa guzietan zerbitzatzen da. Gobernantzaren aldetik, eskema simplifikatzeko, kargu berriak gehitzen dira. Lehengo amar erri elkargoen sistema berritzartzen da, poloak deituak, tabakotxean autetxi delegatu berri bat badugu, biztan lekin ahemana bermatuko eta elkargoaren ekintza publikoa lugaldean deklinatuko duena. Zexantiera kuraia kuraiaon zueri. Administrazioaren aldetik, irautza, ongi etorri enarkiari, zerbitzuen zuzendari orokor berri bat, laugarrena. Bosar jauna, espero dugu bai, elkargoko mila berriun langileentzat, behinkot zuzendaritza irankor bat ukatea. Elkargoa ez dela soilik bere CV prestigiozko leho berri bat izanen. Enarka baten beharra. Ze seinale politikoa. Elkargoa administratiboki bururatzeko etorria dena. Beaz seurki evoluzio politikoarekin bukatuko duena. Baina doiketak aparte, betiko zilegitasun errikoia sekatzen dut. Bigarren aldikotz, elkargoaren gaia etxe eta plaza guzietan edatzeko ezimesteko aukera utxeginda. Lehenik, bere instalazioarekin, inungo egitarren konsultaziori gabe, eta hoai, 2008an, abertzale zonbatzuk, preseski abertzale tipia, ez du interesik atseman lehen bat baino gehiago aurkestea azkenean etxegarraien autagaitza bakarra. Betiko kontsentsua absolutuki ez dena ahuldu behar, arnaz egikoi bat entzat. Autetxien artean soilik afera konpontzen dira. Ze desentralizazio historikoa. Olo-ola bosturteren dako. Mileskera geta zentzunik eta pasa